carbon dioxido igas maliunain arboin cresci pli rapide. Ciel montras unica brita liber aera experimento, ancau maliunai arboi reagas pri grandai quantoi da forceia gaso. Dum sep jaroi, cent octec jar agiae quercoi ricevis pli alta in quanto in da carbon dioxido, cio pli rapidigis ilian crescadon, je decono. La resultoi substrecas laula esploristoi, ciom gravai arbaroi estas en la patalo contra la varmigio de la terra. Plantoi, kai ilia capablo ligi la forcean gason carbon dioxido, ludas por la climato decidan rolon. Rilate alla quantoi, ciui povas estiligitae per la vegetatio, estas multae malclaragioi. Tiel exemple, antaune longe studajo resultigis, che plantoe ja povas alpreni prida carbono ol supposite, sed dum malpli longa tempo. Ciel la esploristoi de la Universitato de Birmingham scribas nun en sia laboraggio, quiu aperis en faca magazino, oni cromes cias el experimentoi, che iunai arboi plialtigas sian productivon, ecte ciam ili ricevas pli grandain quantoin da carbon dioxido. Malclare tamen estis gis nun, kiel pli maljunae arboi reagas pri la pli altigianta chargio de la forcea gasso. Liber aera experimento nun liveris respondon en ver tempo. En la cadro de tiu experimento oni observis tum longa tempo cent octec jaroin agiaen cae pli oldudec metroin altaen quercoin en arbaro en Staffordshire, Anglio. Por la studo, oni enricigis la aeron en parto de la arbaro per carbon dioxido. Tio estas, la forcea gaso fluis dum sep jaroi ciu tage el tiu cele muntitae verticalei tuboi. Tiel oni volis simuli medion, en ciu nenio estas entreprenata por redukti la enaerigoin. Ciel la esploristo in un rapportas, la productivo de la maliunae e quercoi per tio signife pli altigis. La crescado de ligno pli altigis ed econo, compare cun tiui arboi, ciui ne ricevis croman carbon dioxidon. La forceia gaso estas taure ligita en la ligno, cae la pli varmiga effecto estas premsata. Plantoi utiligas la forcean gasson lau diversae manieroi, au por novae folioi, radicoi, au por lignezza biomasso. La cilasta versaine trafis cefe cele maliunae quercoi, cio, rilate alla terva armigio, estas aparte bona novajo, accentas la esploristoi. Carbon dioxido, cio estas tie ligita, restas tie longtempe conservita, cae ne reiras tui en la atmosferon. Ciel tio estas la caso, exemple ce folioi. La arba experimento estis pli longigita gis la jaro 2031, interalie, por el trovi, ciuin efficoin la carbondioxido havas pri la attendebla vivo dauro de arboi, cae ciel per tio shangigas la biodiversetso. Iam nun oni observis che quelcae insectoi plimultigis en la gasumita areo.